Lehen edizioaz geroztik, egun eta berrogeita amak alternatiba antolatu dira Euskal Egean eta mundu guztian zehar. Horten ere, klima aldaketaren urgentziaz sensibilizatzea da helburua alternatibak zeharkatuko dituen toki guzietan, bost mila kilometro, berreun etapa eta bost estatu zeharkatuko ditu, matxini idope entzuten dugu bizi mugimenduko kidea. Alternatiba itzulia berriz abiatzen da Parisetik eta Bayonara teltzen da, ekainaren ederazioan abiatzen da Parisetik eta Urriaren seian heltzen da baionarat. Simbolikoki uh, eh, aski azkarra da zen abiatzen da Parisetik nun uh, goita bataren gailuja eh, pojota izan den espaitu naiz eta akordioa iratu den erantzuten klimaren ejonkari. Eta baionan bukatzen da, hori simbolikoa da zen bultzatu ginuen alternatiba mugimendua. Gerostik izan dira eunta berrogeita alternatiba mundu guzian baita Haitin, baita Senegalen, eta saretu dugulako uh, belaunaldi bat, eh, klima belaunaldi bat. Uh, eta tu horrek zerkatuko ditu lujaldeak nun uh, ez diren beha egoiten uh, erabakitzaileen aterabideak. Arsi uh, dira jadanik eraikitzen jantzizio eta alternatiba batzu, eta hoiei auspo bat eman nahi zaie. Uh, mailan ere txostenek adirazten dutelako klimari, klimaren ejonkari erantzuteko Eh, baldela ekintzen palanka garrantzitsu bat, uniko behoita maha lauro arte uh, eh, lur mailan eh, kokatzen dena. Beraz desafio bat da ere uh, erantzuteko lur mailan hori. Uh, Eta berritasuna da, ere uh, alternatiba itzulek trabeskatuko dituen lujalde guzietan eginen dela, beraz ekintza uh, Uh, eh, ez asko ek, ekintzari buruz formakuntzak egunero. Txetxe txe berri azten digu, nondik abiatu zen alternatibaren dinamika. 2008 mailuan hemen tokiko talde tipi batek eh, buzatu du alternatiba konzeptu eh, eta dinamika berri hau, eta gerostik zabaldu da uh, europaren mailan, eta munduan zehar, Senegal, Haiti, Haiti arte. Hor uh, da egitar mobizap garaipen handi bat, baina bar ditugu olako mobilizazio alimalekoak zenta uh, egoera askilagia da. Uh, eh, gauzako ino posible ditugu zabaltze, zabaltzea eta irabaztea, uh, eh, soluzioneak existitzen dira eta ordean dena gure eskuetan dugu, orain behar da naia, gogoa, uh, bakotsaren uh, aportazio nebat, bat, eta eh, denek elkarrekin eh, egiten malima dugu uh, eh, urratz bat, alimaleko bide bat idekitzen ahal dugu eta mundu behi baten gana. Eta hori uh, da pixkat uh, Edgar Mohenen uh, laguntzaren zentzua edo mesua berak uh, erraten du. Behar dugula metamorfoza bat uh, sortarazi, uh, zibizazioneko aldaket eta sakon eh, bultzatu orain, eta aldaketa horren sustraiak existitzen direra. E, eh, eh, gure eguneroko bizian, enitz, diende enitzek eksperimentatzen dituzte, or, gaur egun, bainan egin behar duguna da alternatiba horiek eskalatik aldatzea, ezagutaraztea eta diende eh, bakotsak eh, alternatiba horiek eh, indartzea. Eta hori izanen da pixkat alternatibaren helburua.